Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi çok soru geldi. E, ne ile ilgili? Sucud, sehu sucudu ile ilgili çok sorular var. Yani öyle olur ki her gün öyle bir soru geliyor. Şefahaten buna çok cevap verdik ama hala insanlar bu konuda e, çetrefilli kafaları karışık. Çünkü hakikaten mesele de biraz e, şeydir, e, incedir. Onun için e, istedim buna e, biraz delilleriyle daha açık, daha e, sakin bir e, cevap vereyim. Hatta insanların kalbinde yer etsin. Çünkü bu namazdır. Namaz da günlük olduğu için günlük mesele olduğu için her insan buna da muarrazdır. Ki Resulullah afzalul abidin abidlerin en faziletlisi, en imamı e, sehu yapmıştır. Şimdi önceden buna cevap vermeden önce racih olan mesele nedir? Alimlerin sözleri nedir bunda? Sucud sehvu ile ilgili birçok deliller var. Onları e, bir bakacağız. Delil dediğimiz Kur'an'dan tabi olmaz. Nereden var? Sünnetten var. Sahih sünnetteki delilleri e, söyleyeceğiz. E, e, Buhari Müslim'de e, bir sahabeden rivayet ediyor. Diyor, e, rivayet ediyor. Diyor ki e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salla bihimuz zuhrah önle namazını kıldırdı bize fakame fir ruk'ateynil evveleyni lem yeclüs fakamen nasu ma'hu İkinci rük'atte teşehhüde oturmadı. Resulullah üçüncüye kalktı. İnsanlar da sahabeler de peşinden kalktılar arkadan oldu. Sonra namazı bitirenden sonra فَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ İnsanlar beklediler ikinci teşehhütten sonra Resulullah salam versin. Resulullah salam yerine ne yaptı? Ee, tekbir verdi. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ Resulullah farkına vardı. İnnehu orta teşehhudu. Birinci teşehhudu oturmadı. Salam vermedi. Ne yaptı? Tekbir getirdi. Çitene sücde yaptı. Ondan sonra salam verdi. Bu hadis sahih Bukhari Müslim'dedir. Sonra bir diğer hadiste Abu Hureyre'den radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yen önleyen Çin'de namazını kıldırdı. Orada diyor ee, fesalla bina rük'ateyni thumme sellem bize iki rük'at kıldırdı. Dört yerine içi kıldırdı. Ne yaptı? Ondan sonra salam verdi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir e, ağaç vardır, bir e, şey vardır, tahta vardır mescitte. O tahtaya yaslandı. Biraz maralı bozuk gibidir. Ve vada'a yedehu yumna alel yusra ve şebbeke beyne asabihi. Parmaklarını birbirine geçirtti. Sağ elini sol üzerine koydu. Öyle durdu. Ve vada'a yedehu eymenu ala zahril keffihil eyser. Ee, sağ elini de sol elinin keffin üzerine koydu. Ve haraçtu sur'ane min ebvabil mescidi fekalev Sonra ne yaptı? Sahabeler çıktılar dediler namaz kasr oldu. Namaz galibe çiğe düştü. Resulullah salam verdiği için. O kavimde diyor içimizde de kimler vardı? Sahabelerin en efendileri, en büyükleri. Abu Bakır Ömer vardır. Ama Abu Bakır Ömer Resulullah'a heybet ettikleri için cesaret etmiyordular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorsular. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler e, Umru bin As'tan soruyorlar Resulullah'ı vasfedebilir misin? Nasıl bir şey? Vallahi diyor gözüm dolusu bakamadım heybetinden onu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı o e, diyor Ebu Hureyre diyor bizim içimizde bir adam vardır. Elleri biraz uzun uydur. Zulyedeyn diyerdiler ona. Eli uzun diyerdiler ona. Yapı olarak elleri uzunuymuş böyle. Der o ciddi Resulullah'a sordu. Ya Resulullah eneseyte em, kası, em kusiratis sala Ya Resulullah unuttun mu yoksa namaz içiye düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi lem ense ve lem tuksar. Ne unuttum ne namaz içiye düşüldü. Sonra döndü. Dedi bu ne diyor? Doğru mu diyor? Dediler evet ya Resulullah. Ondan sonra Resulullah ne yaptı? Bir de çıktı öne fetekaddeme fesalla ma terek thumme sellem çıktı öne tekbir getirdi namazı kıldı sonra salam verdi thumme kebbara ve secde mitle sucudihi ev atvel thumme rafa'a rasuhu ve kebbar thumme secde thumme kebbar ve hakeza bu neye delalet ediyor? Bunu da Bukhari Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi namaz kıldı ekşir rükatı kıldı. Ondan sonra sücde yaptı. Sehu sücdesi. E, ondan sonra salam verdi. Müslim rivayetinde Umran İbni Husayyin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bize namazı Çindi namazını üç rükat kıldırdı. Sonra gitti evine. Sonra bir sahabe gitti ya Resulallah dedi. Ee, bak Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah dedi öyle mi kıldırdın eksik oldu üç kıldırdın. Resulullah çıktı biraz böyle yüzü kızarmış. Acele. Dedi insanlara dedi bu bu sahabe doğru mu diyor? Dediler evet. Fesalla rük'aten thumma sellem thumma secede secdeteyni thumma sellem. Resulullah bir de çıktı ona. Bir rük'ati tamamladı. Ondan sonra ne yaptı? Çü sücde sehü yaptı. Sonra rük'at tamamlandı. Salam verdi. Sonra çü sücdeyi yaptı. Bir de salam verdi. Evet. Bu da Müslim'dedir. Bir hadiste aynen Bukhari Müslim'de geçiyor. Hadisler aslında çok. 6-7 tane var. Bir hadiste aynen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَاَثْنَ رَجْلَيْ وَاسْتَقْبَلْ قِرْ وَسَجَّلَ سُجْدَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى Burada diyor aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unuttu. İki rük'atı kıldı. Sonra döndü bize ne dedi? Dedi وَلَكِنَّنِي اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسَ كَمَا تَنْسُونَ Döndü bize dedi bak ben, ben de unuturum. Ben de insanım sizin gibi unuturum. Onun için unuttuğum şeyde beni hatırlatın. Kim namazında e, namazında şek etti فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ taharri eder. Hangisi daha ağır bastı onu eder. Eğer baksa bir ağır basıyor yapar ondan sonra thumme liyusellime sonra salam verir sonra çüsüzde yapar. Burada nedir? Muttefakun aleyh. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş kıldırdı. Ondan sonra dediler ya Resulullah namaz arttı mı? Bir tane beş mi oldu? Hemen Resulullah fesese sücdeteyni ba'deme sellem. Salam verdikten sonra bunu duyduktan sonra çi sücde yaptı. Sonra bir de salam verdi. Sonra dedi ben de unuturum. Aynen hadisi rivayet etti. Ebi Sa'idül Hudri'den 5. hadis diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir namazında şek etti. Şüpheye düştü. Bilmedi üç mü kıldı dört mü kıldı. Ha pardon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir deneniz şek etseniz namazınızda bilmeseniz üç kıldınız dört kıldınız فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِي عَلَى مَا اِسْتَيْقَنْ Şakkı bıraksın hangisi kalbinde yakin gerçek olduğunu hissetse hemen onu yapsın. Ondan sonra çü sücde salam vermeden önce çü sücde yapsın. O nedir? O şeytanı hiç eder diyor. Bu da Müslim'dedir. Abdurrahman İbni Avf'tan diyor ki İzâ seha Ahadukum fi salati felem yedri vahideten salla em ithneyn felyebni ala vahide. Diyor ki bir tane şüphet etti. Bir mi kıldı, iki mi kıldı? O zaman karar veremedi. O zaman ihtiyaten bir alması lazım. Eğer baksa üç mü kıldı, iki mi kıldı o zaman iki alması lazım. Dört mü kıldı, üç mü kıldı o zaman üç alması lazım. Ondan sonra diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydum diyor ki e, Salam vermeden önce iki secde yapsın. Bu da Abu Davud, İmam Ahmet Nevevi bu hadisi tasih ediyor. Bu da hadis sahihtir elhamdülillah. Şimdi bundan bu hadislerden tümünden alimler şu faydaları çıkartmış. Bir, sehu secdesi se sucudu sehu dedikleri fıkıh kitabında sehu secdeti vaciptir her Müslümanın üzerine olan vaciptir. Kim namazında bir şey unuttu, yen fazla yaptı, yen eksik yaptı, yen şek etti ama ne de yen rukunda yen vacipte. Onun üzerine vaciptir. Yani namazların arkadaşlar biliyoruz ruknu var. He? Bir de vacibetleri var. Sünnetlerde şek etti, yapmadı ona secde suyu yoktur. Eğer bir şey namazın sünnetinden ise ona secde suyu yoktur. Ne de var? Erkan ve vacibatis salah. Namazın rukunları var, vacibetleri var. Bir de ne var? Sünnetleri var. Bir de mustahableri var. Bunları ayırmamız lazım. Her Müslüman bunları ezberlemesi lazım. Onu da bir gün inşallah e, sayarız e, şeyiyle. Bu da vacip demeği cumhurun kavlidir. İmam Ahmed Malik, Ebu Hanife ha? vacip demeyenin delili çok zayıftır. Cumhurun kavlu vaciptir. İkinci, meşruiyeti tekbiri li sucudu sehu. Ne demek? Yani sücde, sehu sücdesine vaciptir. Ne? Allahu Ekber demek. İntikal. İntikal tekbir buna diyorlar. Bir halden bir hale dönmek tekbir. Buna diyorlar tekbiratul intikal. Bu bir haldan bir hala döndün. Bu nedir? Vaciptir. Yere sücdeye geldin dersin Allahu Ekber. Bunun da üzerine icma var. Üç. Üçüncü hüküm. Eğer bir namazın içinde bir kaç kere sücde yapsan bir sücde yete, sehu sücdeti yeter sana. Mesela bir namazda bir sehu yaptın. Aynen namazda bir sehu daha yaptın. Aynı namazda üç sehu yaptın. Burada ne yapacaksın? Bir sücde yeter sana. Bir sücde yeter. Hadiste geçtiğimiz gibi Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunu şey yapmıştır. Evet. Bu da üç. Dördüncü. İzâ e, kâne sucûdü sehvi ba'de selâmi eğer şey, sucud sehu sücdesi salamdan sonraysa salamdan sonraysa ne yapacak? Salamı verir, bir terefe tebu verir, bir salam verir. Ondan sonra Allahu Ekber diyer, ondan sonra bir salam daha verir. Bu da cumhurun kavlidir. Yani tekbiretül ihram lazım, çi salam lazım ona. Beşinci fıkıh. Kim namazında şübhet ettiyse üzerine olan vacip olan hangisi daha tercihli oldu? ağır bastı ona dönmesi lazım. Yakine dönmesi lazım hadisteki Resulullah'ın dediği gibi. Yani yakin hangisine kalbin meyyeldir ona dön kes şüpheti. Çünkü her zaman şüphet etsen bu şeytana bir yoldur. Evet bura kadar güzel. En sonuncu fayda en çetrefilli faydasıdır. Bu hadislerden çıkarttığımız fıkıh. Alimler bu konuda ihtilaf çok etmişler. O da se sucud sehu secdesi salamdan önce mi sonra mı? Bunun hakkında alimler baya ihtilaf etmişler. Birincisi kaç birçok rivayet etmişler. Hatta on tane bile ne yapmışlar? Rivayetler var alimlerden. Biz racih olanların birkaç tasını zikredeceğiz. Ondan sonra en racihi nedir bu meselede onu zikredeceğiz inşallah. Bir, sucud şehvesi hepsi salamdan öncedir diyorlar. Bu birinci kavuldür. Sücde, sehu, sücdesi hepsi salamdan önce. Yani tehiyyatı okudun, Rabbena atinanı okuduktan sonra salam vermeden önce dersin Allahu Ekber çiçere sücde sonra salam verirsin. Bunu da İmam Zuhri, Mekhul, Evza'i, Leys bu da Şafiilerin mezhebidir. Böyüc imamlar bunu üstlenmişler. İkinci kavul diyor sücud şehvesi istisnasız hepsi salamdan sonradır. Bu da Hasan-ül Basri, İbrahim-ül Nek'i, Thevri bunlar büyük baba imamlar. Bunu üstlenmiş. Bu, bu da Hanefilerin mezhebidir. İmam Ebu Hanife ve Sadel Hanefiye'nin mezhebidir. Üçüncü kavul diyor ki asıl olan sücde asıl olan sücde salamdan öncedir. Asıl olan sücde salam mermeden önce sücde yapacaksın. Ama salam verdikten sonra sücdeler sadece hadiste geçtiğiyle mukayyet olacağız. Yani hadiste geçtikleri asıl salamdan salamdan önce secdeyi yaparız. Rabbena atineden sonra Allahu Ekber deriz. Ama hadiste bazen Resulullah salam verdikten sonra yapmış. O haletleri sadece ne yaparız? Yapacağız. Bu da İmam Ahmed'in mezhebidir. İmam Ahmed'in görüşüdür. Ondan sonra mezhepte bunu almışlar. Dördüncü görüş Diyor ki asıl sücde diyor salamdan sonradır. İlle ki halette salamdan önce olur. O da nedir? Diyor ki e, sücde, sehu yapan muhayyerdir. Yani seçim hakkı var. İstese salamdan önce istese salamdan sonra. Nerede? eğer orta teşehhüdü unutsa yiyen de şek etse üç kıldı dört kıldı bu zaman seçim hakkı var. İstese böyle istese böyle. Bu da zahiri imamların e, büyüğü imam zahiri imamların büyüğü İbni Hazm rahimeullah. Bu da onun sözüdür. Beşinci Diyor ki beşinci diyor hayır namazda sünnette geçtiği cümle hepsine mukayyet kalacağız. Sünnette ne var ise biz onu onun gibi yapacağız. Ne ziyade edeceğiz ne eksik edeceğiz. Bu da İmam Şevkani'nin sözüdür. Altıncı görüş diyor ki namaz kılan, sücde yapan yine muhayyerdir. Seçim hakkı onundur. İstese namazdan önce istese sonra hiçbir fark etmez. Bunu da bazı şafiler dedi bir de Sanani. Yemen alemi büyük. Bir de yedinci görüş Malikilerin görüşüdür. O da diyor ki eğer sücud secdesi nakıs eksik oldu secdede bir namaza bir eksik yaptı o salamdan önce verecek. Eğer fazla yaptıysa sücdeni ne zaman yapacak? salamdan sonra yapacaktır. Bu da nedir? Maliklerin sözü. Sekizinci görüş sekizinci görüş diyor eğer eksik yaptı salamdan önce yapacaktır. Eksik tabi burada aynı rükünlerden bahsediyor. Rükünlerden, vaciplerden bahsediyor. Yok sünnetlerden. Namazın şartlarından olması olmazlarını tercih etsen önce yaparsın. Eğer ziyade yapsa sonradan salam verir. Eğer şek yapsa teherri eder, araştırır neyi? Hangisi doğrudur? Zenni den amel ettiğinde o zaman da nama, salam verdikten sonra verir. Sücdeni yapar. eğer zen edemese ortada kalsa o zaman salamdan önce yapar. Bu da İmam Ahmet'ten bir rivayettir. Ve bu görüşte Şeyhül İslam ağır başmış bunu tercih ediyor. Bu da Allahu alem en racihtir alimlerin sözünde. Bir de racih olduğu için bir de bunu şey yaparım. Nedir? eğer eksik kılmışsa salamdan önce verir. Mesela üç kıldım. Yen tahiyyat etmedim. Salamdan önce veririm. Eğer fazla kıldıysam salam verdikten sonra sücde yaparım. Eğer zan bastı bana ağır innehu e, e, şek ettim. Ondan sonra savabı buldum. innehu bir şeyi terç etmişim. O zaman e, salamdan e, sonra yaparım. Eğer tereddüt ettiysem salamdan önce sücdeyi yaparım. Evet çünkü bu, bu da e, okuduğumuz üstteki hadislerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de buna delalet ediyor. Hadisleri hepsini birbiriyle toplasak sahih bir kıyasta olsa İbn Teymiye diyor bu racihtir. Tabi bu konuları hepsi alimler tartışmışlar. Anlatabildim mi? Ama racih olan budur. Ondan dolayı bu e, ihtilafli mesele olduğu için burada hoşgörü olması lazım. Evet. Şimdi bu bu böyle. Şimdi bir mesele daha var. Alimler ihtilaf ettiler. Onda da büyük ihtilaf ettiler. Aynen secde suhe ile ilgili. Bu da nedir? Bir Müslüman sehu yaptı secdede namazda. Ondan sonra salam verdi farkına varmadı gitti. Ondan sonra ne zaman hatırlasa sücde yapar. Burada ihtilafe neye düştüler? O mesafe o zaman ne kadardır? Bir kısmı dedi işte onlara geleceğiz. Bir de racih olanı diyeceğiz. Birinci kavul diyorlar ki bunda ölçü mescitten çıkmaması lazım mescitten. Evde kılmışsa yani oturduğu yerden kalkmaması lazım. Yani kalkmadıysa, kalktıysa o namazı iptal olur yeniden başlaması lazım. Bu kavli Allah alem zayıftır. Çünkü Resulullah eve girdi çıktı. İkincisi konuşmaması lazım. Konuşmaması lazım. E ama mesela bir tane sene dedi namazın boz, e, eksik kıldın uyandırdı konuşsan bunu da biraz delili şeydir. Çünkü sahaba konuştu, Resulullah konuştu. Üçüncü diyor ki ölçü o uzun olmak ta uruf önemlidir. Yani ne kadar uzundur. Onda da ürf önemlidir. Yani çok uzun olmasın, çok da şey olmasın. Orta yani bellidir. Adam çıktı mesela caminin kapısına da orada hatırladı dönüp yapabilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi çıktı. Dördüncü diyor önemli değil. Ne zaman hatırlasa velev ki çıksa camiden de ama hatırlasa kılabilir. Secde yapabilir. Allahu alem bu racihtir. Yani olabilir insan e, camide kıldı Ondan sonra eve geldi. Evde hatırladı. O namazı şey yapabilir. E, sehu yapabilir. Ama çok konuştu. Çarşıya gitti. Çetrefildi, karıştı. Ondan sonra aklına geldi. Bu nedir? Bu e, şey olur. E, olmaz. Yani namaz çıktı o zaman namazı iade etme, etmesi lazım. Evet. Bu meselede e, ihtilafli mesele olduğu için e, öyle de yapabilirler, öyle yapabilirler. Urfa da bırakmak bu güzeldir ama insan elinden geldikçe kısa zamanda fazla muhabbet, dünyevi haçet girmedikçe kalbi neye itmi inan ediyorsa ona amel etmesi lazım. İyidir. Bir, burada bir, mes bir, bir, bir iki, üç mesele daha var. Onları da konuşalım bu mesele bitmeden önce. Mesela bir tane namazın içinde içi, birinci teşehhüde oturmak yerine kalktı üçüncü rükate. Ne yapacak bu? Burada iki halatı var alimler diyorlar. Eğer kalktı, durdu ayakta, tam böyle yarıdan fazla durmaya daha yakın oldu, hatırladı, o zaman ne yapacak? Ee, devam edecek oturamaz. Çünkü kalkmaya yakın oldu. Salam vermeden önce ne yapacak? Secde yapacak. İkincisi eğer hatırladı durmamış böyle ayaklarının kavusliği, büküğü hele böyle yarıdadır yarıdan yani insanın dik durduğundan ortası yarıdadır hatırladı yeniden hatırlattı imamı cemaat o zaman ne yapacak? Oturacaktır. Oturacaktır. Bu bu da bir mesele. Sonra bir mesele daha diyor ki İbn Munzur diyor icma ettiler. İbn Munzur'un bir kitabı var icma kitabında. Ne icma ettiler? Bir ma'mun imamın arkasında cemaat namaz kılarken eğer bir şey sehv etti, hata yaptı, unuttu, e, Allahu binel hamide yerine Allahu Ekber dedi vesaire bir hata yaptı, onun üzerine sehu yoktur. Onun üzerine sehu yoktur. Neden? Çünkü hiçbir nakl olmamış bizim için böyle bir sehu. Bir mesele daha var. Diyor ki bir musalli sehu secdesi yaptı salamdan sonra. Bir musalli sehu yaptı. Ondan sonra ve sücdeden sonra salam verdi, sehu yaptı. Ondan sonra Subhan Rabbiyel Ale dedi kalktı. Bir de Subhan Rabbiyel Ale dedi kalktı. Ondan sonra teşehhüd bir daha yapar mı yapmazdı. Burada da alimler ihtilaf ettiler. Ama racih olan Allahu Alem bunda da alimler diler yapmaz çünkü Resulullah yapmadı. Rivayetlerde geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı. Bunun da üzerine e, şey yapmışlar. E, ihtilaf etmişler ama racih olan yapmaz. Bir son meselede e, diyor alimler sucud sehusu sadece normal namazda olur. Cenaze namazında, sücde tilavetinde, mesela sücde yaptın, yani, sehu sücdesi kendisinde bir hata yaptın, sehu ister mi? istemez. Sadece ne de ister? Sehu, e, e, sehu sadece normal namazdadır. Evet. Bu da bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.